neza bakunze ibiganiro bya Radio isanganiro kaze mu makuru yacu yo kuri uno murango dutangurira ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abantu indwi baraye bishwe barashwe muri zone rusaka komine rusaka intara ya mwaro karine kaneza musitaneri wa rusaka amenyesha ko amatohoza ariko arakogwa kugira imvo n'ababikoze bamenyekane umushyikirangajwi w'ubutungane asaba umushikirizamanza kizigenza wa Republika n'abo ku nzego z'intara kwaka amakarata y'umwuga inyamiramabi zijejwe amatohoza zataye umurongo murabyumva murano makuru nayo ibikorwa by'inyungu rusange bihabwa abapfungwa ngo byofasha kugira ibitigiri by'abari mu mabohero bigabanuke n'ibyashyikirijwe ku munsi wa kabiri n'uburongo uyu mugwi w'igihugu ujejwe agateha kazi na muntu sende hashi ariko ashikiriza inama nshingamateka ibyo uwo mugwi waranguye mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri ido n'ido ni mukanya kanya kaze muri makuru ahagarariwe na François Kimana mu buhinga bw'ibyuma mwejwe wumva omerinde wayo turasubiriye kubaramutsa tubaha n'ikaze muri ano makuru abantu indwi barabishwe barasiwe mu kabare abandi batatu barakomereka ku mutumba rusaka wa komine rusaka intara ya mwaro musitanteri wa komine rusaka amenyesha ko ubwo bwicanyi bwabereye mu kabare nk'isaha zibiri zirenga karine kaneza yibaza ko abakoze ibyo ataba arabava kure y'imihana y'ahaba habereye ububi nk'ubwo amenyesha ko amatohoza ari arakogwa kandi ko harabamaze gufatwa ku bw'amatohoza ahamagarira abanyagihugu gukura ibigwanisho mu mazu yabo kugira habeho umutekano wuzuye muri iyo komine umushikiranganji w'ubutungane asaba umushikirizamanza kizigenza wa repubulika n'abo ku nzego z'intara kwaka amakarata y'umwuga inyamiramabi zijejwe amatohoza zataye umurongo Janine Nibizi arongoye ubwo bushikiranganje yabishikirije kuri uyu wa gatanu inyarusange aho yararamutse yakira ibibazo by'abanyagihugu uwo mushikiranganji abasaba kandi kugira isekeza ryo kugenzura ubusho butandukanye ngo kuko ibihesha isura mbi igihugu na cyane cyane ubutungane ariyo biva tumwumvirize amajwi yiwe yegeranijwe na Jean Dodier irakoze umva abantu benshi mubafunga ku bintu bitobafunze umvise abantu bapfa inkoko mukabafunga bapfuye umunyare mugafunga none ubwo busho mwe mwibaza dufise ubusho bungana gute bufunga abantu bangana gute se muri ikebuka n'ukuri nibyo ndazi ko bigoye kumubagirisha inama aho bizohubuka twarose ibikoresho umuntu agashikayo mugasimbirayo mugasanga uko bimeze atera yikura atera ava mu kazi ibyo bintu bize biragarukira kandi nahora numva abahopeji babaka amakarata je turamaze imyaka nk'ingahe nk'itanu ingahe numva abahopeji baka amakarata prokire generale ni ukuraba ico kintu mukagisubirako mwe mujejwe gukurikirana abahopeji imwe mugejwe no kubaka amakarata y'abahopeji iyo bishyitse igihe akazi kakagenda nabi cyangwa bagakora batisunze amategeko ibyo bintu rero murabye mu buzi ingene byayangaye ni ukuraba aba opeji bamaze guta umurongo amakarata mu bagasubira mu bipolisi bisanzwe ni uko nyine ubu hoho sinzi hari n'aba opeji usanga badafite ikarata sinzi n'ingene basigaye baca abantu bari mu busho bararenga muguraba mukagira ikindi gikorwa cy'isekeza ryo kugenzura ubusha mwifashishijwemo na porogiteri generale wa repubulika kandi ndakimusabiye ngaha nawe nyine akora isekeza ridasanzwe hamwe natwe tuzoja mu busho inyuma y'iryo sekeza tugasanga ibintu bimeze neza uburyo tuzovuma twita ku rutare dusabe natwe abadukurira baduterere badufashe ari amamodoka ari iki mugabo ubusho bugenzurwe kuko ibintu bibera mu busho usanga birenze ukibaza ngo urashagije nje wicaye mu biro wewe ngo uri kurikorera kumbe hariya hirya mu misozi byaramaze kuyangara nze muribuka rero mukino ni ibihe isura mbi igihugu cy'u Burundi biba ari ibiyihe nibyo nyene ni twebwe twari dukwiye guhesha isura nziza igihugu cy'u Burundi nubwo butungane bugira isura nziza bamwe mu bashingamateka bagarutse ku cyakozwe kugira ngo bishigwe mu ngiro na rijya itegeko ryatowe mireye kanyange hari umuntu umwe yaciriwe gufungwa hanyuma aragwara igihugu kimaze kumurihira imiliyoni mirongo ibiri na zibiri yishimikije akarorero uwarongoye umugwi w'igihugu jeje w'agateka kazina muntu yerekana ko ibikorwa by'inyungu rusange bihabwa abafungwa byofasha kugira ngo abafunzwe bagabanuke mu mabohero turiko turaraba ingene hokorwa ibintu bituma igihugu gitera imbere nibaza ko iki kintu cha travaux d'intérêt général cyari gikwiye gushigwa parmi les priorités des priorités hanyuma tukaraba ko ubutunzi bw'igihugu tubukoresha neza ahubwo bugatuma igihugu kibandanya gitera imbere aho tuguma tubukoresha mu kugumya abantu na cyane cyane bataba bafise imvo eh, ziboneka zituma baguma bafunzwe abashingamateka Nestor naho nkuye na Jokisha Wantare nkuru nziza baragaruka kuri mwe ivyo bikorwa narijya itegeko ribigenga ryamaze gutogwa kuri iki kijanye eh, no gukoresha ababa bakoze ibyaha cyane cyane abafungwa dans les travaux d'intérêt itegeko ryaratowe mugabo eh, nkuko urongoye umugwi yabivuze ntiriraja mu ngiro kandi c'est une contre twayantewe no ku mugwi nagomba rero mbaze ni mbega icyo umugwi waba warakoze ni igiki kugira iryo tegeko rije mu ngiro ndetse icyo busaba inzego zitandukanye coba ari igiki ribanza ku iteko ryatowe rikemezwa n'umukuru w'igihugu cyacu Burundi riba rigiye mu ngiro kumbure twosaba ko amatekisite d'application cyangwa imperekeza yoboneka kugira ngo haboneke none abo banyororo bokora iki abo bokora iki kugira ibinyishu ya ba bandi bavuga ko mu maprison hasanzwe ariyo benshi kandi bo bakoresha n'uburyo bwa leta kuri ibi Dr Sixte Vinyini Muraba arongoye CNIDH avuga ko uwo mugwi wabishikirije ubushikiranganji bw'ubutungane iki kibazo tumaze kukibona tukabona ko ari ikibazo gikwiye kwicarirwa cyane n'igihugu ubu eh, twarashoboye gutegura amahugurwa y'inzego zitandukanye z'igihugu kugira ngo dushobore kuganira ku vyokorwa kugira ngo eh, aya matravo d'interet generale ashobore gushyirwa mu ngiro ariko ku munota wa nyuma ubushikiranganji bw'ubutungane bwatubwiye ko bidakunda ko barekura abantu babo kuko ngo basanzwe babifise kuri agenda ku vyo bategerezwa gukora mu mwaka nibaza rero yuko bazobikora vuba cyangwa bakatwegera tukabikorana kuko twe twajije kwitegura hanyuma bitabaye naho nagira ndabatume nk'abaserukira bene igihugu ko mwodufasha kugira ngo inzego zitandukanye zitahure akamaro k'iki kintu kwigenekezo rya mirongo ibiri na kane kigarama umwaka uhedze abafungwa bari mu mabohero mu gihugu bakaba bari ku rugero rw'amajana 34 kwijana isanga inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine muri sitidiyo za Radio isanganiro amakuru yacu tuyabandaniriza mu gisata cy'indero abanyeshuri bo ku ishuri nshingiro ya kanenga muri komine mpanda intara ya bubanza bavuga ko bafise ingorane y'aho bigira ni mu gihe haheze indwi zibiri ibirasi bine bibomowe n'imvura kugeza n'ubu bikaba bitarasa n'ugwa mu buyobozi bw'indero basigura ko muri kino gice cya gatatu abana bariko bakurakuranwa mu birasi bibiri bihari mu kurindira ko ibindi bisanugwa musitaneri wa komine mpanda amenyesha ko ayo masomero azosanugwa muci kugira bakoresha ivyuma bikomeye ibubanza twakora space caritas kabanyana abo banyeshure co kimwe n'abavyeyi babo bamenyesha ko bafise amakenga ku mwimbu bagiye kuronka muri kino gice cya gatatu kuko ngo ntibariko bariga neza bivuye ku bukene bw'ibirasi kuva mu ntango ya kino gice cya gatatu umuyobozi w'iryo shure avuga ko byabaye ngombwa ko abana bakurakuranwa mu birasi bibiri bihari kuko ibindi byabomotse bivuye ku mvura nyinshi imaze iminsi igwa muri ino ntara abize imbere ya saa sita baca basohoka bakabisa abigira muri ibyo birasi birasi nyene inyuma ya saa sita umuyobozi akanamenyesha ko mu birasi bine byari bihari bibiri bashoboye kubisakara ari navyo biriko birakora muri kino gihe ibindi bibiri ngo vyarabomotse rwose ni ngombwa ko bizokubakwa gushasha Karabagega Jean Luc umuyobozi w'indero muri komine Mpanda avuga ko komine yemeye ko ayo mashuri yari yubatswe ku nguvu z'abavyeyi azosanurwa muci ibyemezwa na Nadine Nibitanga arongoye komine Mpanda anavuga ko ko bari bubatse atabyuma bikomeye bakoresheje ari nacyo gituma ayo mashuri adakomeye akanamenyesha ko mu buruhuko bukuru bwo ayo mashuri yose azosanurwa na komine Space Caritas Kabanyani Bubanza Radio Isanganiro Space Caritas turagushimiye tukiri muri icyo gisata nyene c'indero amashuri amwamwe yo muri komine Mishiha mu ntara ya Cankuzo arafisi ingorane zo kubura intebe bivanye n’ibitigiri binini by'abanyeshure kuri uno wa gatanu musitanteri w'iyo komine yari yatumye ko abakozi ba leta n'imvukira z'iyo komine aho yaberetse biciye ku masanamu ko hakiriho abanyeshure n'ubu baciga bicaye hasi abandi nabo bakigira ku mashure ya kera ashaje cyane imvukira za komine mishiha ziri kumwe n'abakozi ba leta bakaba baciye batangura gutororokanya uburyo buzoshigwa mu kigega cyo gufasha kugura intebe no gusanura amashure urwaruka na cyane cyane uruba mu bisagara ngo rwoshobora gukoresha zimwe mu mpano rufise asaba ugwaruka gufatira akarorero kuri uwo musore hama bagakora ibikorwa byo kwiteza imbere na cyane cyane ngo babicishije eh, mu guhurikira hamwe mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere mu kayanza ni nkuru ya patrick nsengiyumva uwo musore obedi imana irarora ari mu kigero cy'imyaka mirongo ibiri n'itanu avuga ko yize amashuri yahagarikira mu mwaka w'umunani kubera imvo z'ibibazo bitandukanye na cane cane cy'uburyo ngo niho yaheze agakora ubuzi bwo guteka mu mazu adandaza imfungurwa no mu mahoteli yo mu gisagara ca kayanza ava muri ako kazi aragahagarika ngo ko yabona ko agashahara ahembwa ngo ingene azogakora imigambi yo kwiteza imbere ubega imana irarora yatubwiye ko ngo ariho wenyene yigira inama yo guterateranya ivyuma agakora akamashini ko gusekura imboga zo mu bwoko bw'isombe kugira ngo yishiriraho akazi wenyene umwaka ngo buheze uwo musore kuri isombe ku isoko ya kayanza aho avuga ko ku munota umwe gusa ko kamashini kuri birindwe by'isombe nayo ku kiro kimwe bakamuriha amafaranga amajana abiri ivyo ngo bigatuma ku munsi umwe ashobora kwinjiza amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitandatu n'indwi canke ngo akanayarenzana cyane cyane mu gihe c'urushana manirarora obed avuga ko ayo mahera amufasha kwikemurira mu bibazo vyo mu buzima bwa misi yose bikenera uburyo ndetse ngo no kurangura imigambi mito mito akanavuga ndetse ko mu ndoto ziwe harimwo kuzokora ndetse n'izindi mashini nk'isinyama inyama ndetse n'ihingura umutobe mu vyamwa asaba abajejwe amashirahamwe ajejwe guteza imbere abanyamyuga bato bato kumufata mu mugongo ngo kugira ngo ibikorwa vyiwe bitere imbere aranatera kandi akama urundi rwaruka kutarera amaboko canke ngo bame bategereje ubuzi kuri aba n'abariya ahubwo ngo bagakoresha impano zitandukanye ziri muri bo bakishiraho akazi nabo nyene bamwe mu banyagihugu babaho mu gisagara ca Kayanza bamaze kwitura uwo musore ngo basekurire isombe barashima ko ibikorwa vyiwe bibafasha cane bagereranije no mu minsi heza izo sombe bazisekura mw'isekuru Gilbert Nyandwi umusitanteri wa komine Kayanza ahamagarira urugwaruka gufatira akarorero kuri uyu musore mu gukora ibikorwa byo kwiteza imbere na cyane cyane abicishije mu mashirahamwe mu kayanza Patrick Nsengiyumva ku radio isanganiro Patrick Nsengiyumva urakenuye tuve mu tumanuke gato mu ntara ya Muyinga kuva kuri uyu wa kane nta muyaga nkuba cyangwa amazi ya regidezo bibarizwa mu gisagara cya muyinga ahari amavomo kuronka amazi ni urugamba kubera ko abavoma babaye umurengera ubuzi bukenera umuyaga nkuba burahagaze kiretse abashobora gukoresha imoteri muri regidezo bamenyesha ko ibyo biva ku biti bitwara umuyaga nkuba byatembagariye muri komine gashoho kandi ko bariko baragerageza kubisubiriza kugira ngo ibintu bisubire mu buryo kubera ko akanya kadukundiye tugaruke kuri ya nkuru ivugwa mu ntara ya cyankuzo aho amashure amwe yo muri komine mishiha muri iyo ntara afise ingorane zo kubura intebe bivanye n'ibitigiri binini by'abanyeshure kuri uno wa gatanu umusitanteri w'iyo komine yari yatumye ko abakozi ba leta n'imvukira z'iyo komine aho yaberetse biciye ku masanamu ko hakiriho abanyeshure n'ubu baciga bicaye hasi abandi nabo bakigira mu mashure ya kera ashaje cyane imvukira za komine mishiha ziri kumwe n'abakozi ba leta bakaba baciye batangura gutororokanya uburyo buzoshigwa mu kigega cyo gufasha kugira kugura intebe no gusanura amashuri ni nkuru tubaza Hayimo Mudende amashuri afise ibitigiri by'umurengera gutyo abanyeshuri bigashika bakabura aho bicara ni nk'ishure nshingiro rya mishiha nk'uko byavuzwe kandi bikerekanwa no ku masanamu kuri uno wa gatanu imugera muri komine ya mishiha aho imvukira ziri kumwe n'abakozi ba leta b'iyo komine babonye iryo shure nshingiro rya mishiha ko rivise abanyeshuri bagera ku bihumbi bibiri n'ijana na mirongo indwi n'umunani aha rero nk'uko byasiguwe n'umuyobozi w'indero muri iyo komine ngo intebe imwe yoca yicara ko abanyeshuri cumi ariko kubera bitokunda igice cy'abanyeshuri gica cicara hasi mu gukurikirana inyigisho no mu yandi mashuri atari make y'iyo komine nka Rusindu ya mbere musemuna munzenze naho nyine ngo abanyeshure batari bake bakurikirana inyigisho bicaye ari bane canke barenga ababuze aho bicara bagaca bicara hasi nk'uko byerekanywe imvukira n'abakozi ba leta b'iyo komine baciye batangura ubwo nyine gutororokanya uburyo buzoshirwa mu kigega kizofasha mu kugura intebe no mu gusubiramo amasomero uko kubura aho abanyeshuri bicara rero ngo ni kimwe mu bishobora gutuma abanyeshuri baheba ishure ngo guko nk'uko byashikijwe muri iyo nama kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi gushyika muri uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe hamaze guheba abanyeshuri bagera ku bihumbi bitandatu muri iyo komine ya mishiha